O'tgan safargi e, suhbatimizga ozgina bir e, ta'liq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo fa'alul lima yurid xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taoloning qadaridan hazar hech qachon saqlamaydi. Firavn ana shu Musa alayhissalom va Banu Isroilni orqasidan quvib dengiz oldiga kelgan paytda dengiz yorilib Banu Isroil dengizni yerdan o'tib ketayotganda bu dahshatli manzarani oldida qo'rqdi, otini to'xtatdi. Ya'ni o'zini ana shu halokatdan qutqarmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi har qanday mashiyatdan ustun turishligini ko'radikki, ana shu to'xtatgan otini Alloh taolo yurgizib qo'ydi, dengizga qarab kirib ketdi. Ya'ni hazar qadardan saqla olmaydi. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Musa alayhisolamning qissasi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi Musa va Firavn alayhisalom o'rtasida bo'lgan voqealar bo'lsa, ikkinchisi ana shu Firavndan keyingi marhala, Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealarga bo'linadi. Mana Mana bitta telefon gapiryapti. Хорошо. endi shuni ham bir cheklasak bo'ladi shekilli hozir varaqni qo'ygani joy bo'lmayapti keyingi safar shu yerga bir bitta bir e, qo'shimcha bir stol qo'yamiz shekilli Bugun siz bilan mana shu Muso va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlashamiz, qodir qilganicha Alloh taolo. Avvalgi suhbatimizda Muso va Banu Isroil Firavn zulmidan qutulib, Firavndan qutulganligi va Firavn uni qo'shin qaqib bo'lganini ko'rib chiqdik. Muso va Banu Isroil o'rtasida bo'lgan voqealar mana Sayno vodiysi va olamlar uchun muborak qilingan muqaddas Falastin yerlarida sodir bo'lgan. Banu Isroil Fir'avnning zulmidan qutulib dengizdan chiqqan chiqqanlaridan keyin chiqishliklari bilan ana shu bir shaharga yoki bir qishloqqa kirdilar-ki, u qishloqdagilar butga sig'inishar edi. Ular aytdilar: <clears throat> "Ey Musa, bizga ana shu qavm, ana o'qishloq qishloq ahli sig'inayotgan butga o'xshab biz uchun ham bir but qilib bermaysanmi?" dedi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengizni yorib o'tishligi 10-mo'jiza edi. Mana shunchani mo'jizani ko'rib turib ham Musa alayhisolamning har bitta so'ziga hech qanday bir taraddudsiz itoat qilish edi o'rniga kufrni so'raydi. Alloh taolo ularni bu qilgan shuni itoat qildi va Musa alayhisolamga Tur tog'iga kelishlikka buyurdi. Musa alayhisolam bu safar Tur tog'iga borishligi Tavrotni qabul qilishligi uchun edi. Ya'ni Banu Isroilga shariat bo'lishi uchun, Banu Isroilga qonun qoida bo'lishi uchun Alloh subhanahu va taolo Tavrotni u kishiga nozil qildi. 600 ming kishi Misrdan chiqqan deb aytdik. Yahudiylarning soni 600 mingga yetgan edi. Ana shu 600 ming Yahudiyni aravasi, mol qo'yi, qo'y qo'zisi bilan yurishligi nihoyatda sekin edi. Allohga bo'lgan shavqidan, tavhid, Tavrotni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqi tezligidan qavmini qoldirib, Musa alayhisolam o'zi yolg'iz ketdi. Ketayotganida Banu Isroilga aytdiki, men 30 kunda sizlarni oldinglarga qaytib kelaman. Wa va'adna Musa 30 layla. Biz Musa bilan 30 kunda va'dalashgan edik. Musa alayhisalom Alloh taoloning huzuriga kelganida Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qavmika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizning sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishligi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qolahum ulay ala asari va ajiltu ilayka robbi litardo. Parvardigor ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor sen mendan rozi bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhisalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilishi uchun Alloh taolo o'zini huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. Iznadahu robbuhu bil vodil muqaddas tuva. Vaqtiki Parvardigori Musoga muqaddas Tuva vodiysida nido qildi. Muso alayhissalom mana shu 30 kun asnosida Tavrotni qabul qilishni boshladi. Va mana shu 30 kun asnosida Musa alayhissalom roza tutdi. 30 kun roza tutganda og'zidan tabiiy rozadorda og'zidan chiqadigan hid kelib qoldi. Va mana shu hidni yo'qotishlik niyatida ana shu rozador holatida daraxtni baklarini olib ozgina chaynagan bo'ldi. Og'zini hidini tabiiy qaytarishligi uchun. Shunda Alloh taolo u kishidan nega iftor qildingiz deb so'radi. Musa alayhissalom og'zimdagi hidni yaxshilashligi uchun deganda Alloh taolo aytdiki, "Axir bilmasmidingiz? ro'zadorni og'zidan chiqqan hid meni huzurimda mushk ambarni hididan ko'ra yoqimliroqligini. Suma ashalan. ya'ni 10 kun qo'shimcha qiling dedi. Qavmiga Musa alayhisalom 30 kunda qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun ro'za tushni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Va va'adna Musa Musa 30 laylatan va atmamnaha bi ashra, fatamma miqat robbihi 40 layla. Musa alayhissalom qavmini tashlab ketayotganda Xorin alayhissalomni ularga boshliq qilib qo'yib ketganlar. To'g'ri, Musa alayhissalom payg'ambar bo'lgandek, Xorin alayhissalom ham payg'ambar, lekin Xorin alayhissalom ukasi Musa ona shafoati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobe edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulfni fi qawmi waslih wala la tattabi sabilal mufsidin. O'zini akasi Horunga Musa aytdiki, meni o'rnimda qavmni boshqarib turgin va mufsid bo'lganlarning yo'liga ergashmagan." 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhisalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhisalomga so'z uyurdi. Musa alayhisalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, Parvardigoro arini qola robbi arini anzur ilayk Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding. Endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Allohda hech qanday ko'z ilg'a olmaydi. Shunda Alloh taolo taroni, hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik. Ibrohim alayhisalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda, ishonaman Parvardigor, qalbim xotirjam bo'lishligi uchun deganda, to'rtta qushni madalashlikda buyurmadimi? Musa alayhisalom Parvardigorni ko'ray deganda, Alloh taolo yig'ishtirgapti, bunaqa gapni demadi. Qalbi xotirjam bo'lishligi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom, qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir e, bir ustozlarning gapini quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. u ko'r ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishi deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ularga ergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmon unaqa ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonda aqidasi bor, musulmonda iymoni bor. Uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi, qalblari taskin topishlik uchun ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal jalahu dakka Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan toq titrab kul bo'lib kuyib yerga to'kildi. Musa alayhissalom bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib, hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'ga mana shu agar o'xshatish bo'lsa, chimchalag'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurini bir qismi tushganda, tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj kessasida Allohning huzuriga chiqib, namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, yo Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaranglar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzida? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda, "Nurun anna aro Ha, ham yo'q nur edi, qayoqdan ko'ray dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhisalom o'tishi mumkin bo'lmagan xatga Alloh taolo izn bermadimi? وَلَقَدْ ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Jabroilni Muhammad alayhisalom ikkinchi marta asl suratda ko'rdi, Sidratul Muntahoda. Ana shu belgilangan hadga kelganda Jabroil alayhisalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqda sarg'ayib ketgan qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhisalomga qarab turib, hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'ta olmaydi" dedi. Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olishdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhisalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhisalomni o'zini huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni boshqa band mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Alloh taolani hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va harra Musa soyqa, Musa alayhisalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa, afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana awwalul muslimin. Parvardigor dedi xushiga kelgandan keyin birinchi gapi Men tavba qildim dedi. Mana shu so'rovim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman dedi. Alloh taolo kishiga aytdi: "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhisalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhisalomga ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onda berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onda? maw'izatan wa tafsilan li kulli كل fa khudha وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك bi ahsaniha سأريكم daral fasiqin. Musa alayhisalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhissalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va وأضلهم samiri siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik ularni fitnasiga samiri ismli kishi sabab bo'ldi muddat tugadi Musa alayhisalom qaytib qavmini oldiga bordi qo'lida ana shu banu isroil uchun banu isroil uchun shariat bo'lgan nur bo'lgan tavrotning lavhalari bor edi Payg'ambar Musa alayhisalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhisalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytishdiki, bu bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti, 30 kunda kelmadi. La'allana abnabna. Horon salom aytdi, bu Musoni kech qolishligi bizni qilgan biror bir gunohimiz sababli bo'lsa kerak. Ya'ni ikkitamiz tortishib qolsak, doim ro'paramizdagi abdor olaradi yu O'zidan bir ish o'tgandir deb demayapti. Nima deyapti? Biz qilgandirimizki, Alloh taolo uni kechiktiryapti biz oldimizga kelishligini. Yig'iladi dedi taqinchoqlar dedi. Xuli deyiladi arab tilida. E, yahudiylar Banu Isroil Misrda yashab turganida ular unaqa zeb-ziynat boylik bo'lmas edi, chunki qul tabaqa edi ular. Misrlik ayollardan Isroiliy ayollar to'y to'rkunga bormoqchi bo'lsa, o'zini bir chiroyini ko'rsatmoqchi bo'lsa, ana shu Misriy ayollarni taqinchoqlarni ijaraga olib taqib, vaqt tutgandan keyin olib qaytarib berishar edi. Endi Misrni kechasidan kechasi tark qilishgan edi. Ba'zi ayollarda Misriy ayollarning taqinchoqlari qolgan edi. Ehtimol mana shu taqinchoqlarni olib chiqib ketganligimiz uchun Alloh bizga achchiq qilib, bizga Alloh taolo qilgan gunohimizga Musoni kechiktiryaptimikin dedi-da, Xorun alayhisalom ana shu taqinchoqlarni yig'ib kelishlikka buyurdi. 600 ming yahudiyni qanchasida bu omonat taqinchoqlar bo'lsa, yig'ib olib kelishdi. Misrga qaytarib olib beray desa, olib borisha olmaydi. Lekin o'zimizki qilib desa, omonat harom ko'mishga buyurildi. Shariatimiz islomiyada ham yerdan topib olib 3 marta so'rasa o'zini ko'p qolmaydi. 333 marta so'rasa ham o'zini ko'p qolmaydi. Ya'ni oson shug'a bir yo'l topganmiz yosh bolaga o'xshab. Hukmi nima? Yerdan topilgan birodan narsasi hech qachon bizga halol bo'lmaydi. 1 yil ushlab turasiz, hukmi. 1 yilgacha egasi kelmasa, sadaqa qilib yuborasiz, o'shunda ham sadaqasi kimga bo'ladi? Ajri egasiga bo'ladi. Demak, uni olishlik sizga tamomiy bu musibat bo'lishi mumkin. Chunki ishlatib qo'yishlik xavfingiz bor. Yeb qo'yishlik, nafs yomonlik qilib ishlatib qo'yishlik xavfi bo'ladi. O'shuning uchun yerda turgan narsa hech qachon musulmonning mulki bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday Banu Isroil ham tillarini yig'ib keldi, ko'mishlikka Xorna alayhisalom buyurdi. Ko'mishdi. Hamma tillarlar yerga ko'mildi. Alloh taolo Banu Isroilni fitnalar fitnalantirmoqchi bo'ldi. Alloh taoloda makridan hech kim omonda bo'lmaydi. Alloh taoloning makridan faqat fosiq qam xotirjam bo'ladi. Chunki tirikligida jannatni xabarini olgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytayapti, jannatdan jannat oldiga borib, bitta oyog'im jannatga kirib, hali ikkinchisini olib kela olmas ekanman, Allohning makridan xavotirda turaman dedi. Chunki Alloh bitta makr qilib, kirgan bitta oyog'imni ham chiqarib olishi mumkin dedi. Biz hech qachon ikkala oyog'imiz jannatga o'tib olmasdan turib, xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo adashtiraman desa, xohlagan lahzasida adashtirib qo'yadi. Biz o'zimiz esli bo'lganligimiz uchun, biz boshqalardan aqlli bo'lganligimiz uchun namoz o'qib hidoyatda yurganimiz yo'q. Alloh taoloda bizga bu mehribonligi bo'ldi xolos. Mana senga dedi, berib qo'ydi. Alloh shukrini ado qilmasanglar tortib qo'yaman degan. Samiri degan kishiga Alloh taolo bir qobiliyatni berdi. Ana shu yahudiylardan bittasi edi. Jabroil alayhissalomni otini minib ketayotganligini Alloh taolo ko'rsatgan qilib qo'ydi. Jabroil alayhissalomning oti qadami qahsi joyga tegsa, shu yerdan hayot unib chiqaradi. Ya'ni qumda bo'lsa ko'kat o'sib chiqayapti. Shuni Samiri ko'rdi. Subhanalloh. Alloh taolo bir bandaga bir e, dunyo bersa, bu dunyo yo Allohga yaqin bo'lar ekan, shukr qildirib. yo Allohdan uzoqlashib bor ekan turganga keltirib. Demak, Allohdan biz nimani so'rayotgan bo'lsak, Alloh bizga nima berayotgan bo'lsa, orqasidan bir uzrini so'rab qo'yaylik. Parvardigar shu so'rayotgan narsam yoki shu bergan narsang meni sendan uzoqlashtiradigan bo'lsa, uni nari qilmayman. Chunki mendagi eng katta narsa shu iymon, hidoyat. Undan boshqa narsaga almashtirmayman. Devoraveraylik. Jabroil alayhissalomni ko'rishlikni berdi Samiraga, lekin bu ko'rishligi bilan iymoni ziyoda bo'lishidan unga kufrga sabab bo'ldi. Yerga ko'milgan tillalarni oldi, eritib, ulardan haykal, buzoqni haykalini shaklini yasadi. Va ana shu Jabroil alayhissalomni oti bosgan turponi olib kelib, ustiga surkadi. Bu sahih hadislarda kelgan. Shunda buzoqdan, buzoqdan shu ma'rashga o'xshagan ovoz chiqdi. Ko'raylik. Kim nimani qaysi yo'lda ishlatyapti? Alloh taolo birga ishiga zehnni bergan, fisq fujurni ma'siyatni rivojlantirishni ishlatyapti. Alloh bir bandaga zehn bergan, u ilm o'rganyapti, Allohni taniyapti. Alloh bir bandaga pul bergan, harom ishlarni qurib tashlayapti atrofga. Alloh bir bandaga pul bergan, Allohni uyini obod qilyapti. Yetim yesirni boshini silayapti. Demak, siz bilan bizga berilgan dunyomidi, ilmmida, aqlmida, quvvatmida, vaqtmida qaysi yo'lda sarflanyapti? Shunga e'tibor beraylik. Alloh rozi bo'ladigan joyda ekan bo'lsa, xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lda qilgan sadaqotinglar dunyolarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqdan shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Robbisini izlab o'na tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yo'qqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu go'zakka sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U bo'zak bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'inib Aksariyati shu bo'zoqqa bo'zakka sig'indi. Haqda hech kim turmadi, yo Xorim alayhisolam. Faqat Xorim alayhisolam o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham, Xorim alayhisolam itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari. 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rishidan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'an. Ular bu buzoqqa gapirsa na javob qaytarmas edi, na foyda keltirib, na ziyonni qaytarmas edi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz u. Kokil qilib kelamiz, is chiqarib kelamiz, qon chiqarib kelamiz. Subhanalloh. Ha bitta yerda bu nima? Boshqadan sal do'mroq bo'lsanglar, nima bir xususiyati bir nimasi bormi? falon joyga borib farzand so'rab keldi, falonchi maqbaraga borib fakil qildirib keldi. Shirk emasmi bu? Walaqad qala lahum Harun min qablu ya قَوْمِ innama futintum bih. Harun alayhisalom aytdi: "Ey qavm, sizlar fitnaga uchradinglar. Albatta sizlarga Parvardigoringiz Rahmon bo'lgan zotdir. Bas menga ergashinglar, buyrug'imga itoat qilinglar." Ular nima deb javob berishdi? Işte? lan nabroha alayhi akifin hatta yarji ilayna Musa. To Musa qaytib kelguncha sig'inib turaveramiz dedi. Sig'inib turaveramiz Musa kelganda aniq bo'ladi dedi. Lekin hali eslilar ishda. Işte. Ya to'xtanglar. Musa kelsin dedi. Xorin alayhissalomga itoat qilmayapti. 600 ming yahudidan bittasi payg'ambarga itoat qilmayapti. Bu nimani belgisi? Qalblarda kufr bilan to'lganligi, Allohga osiylikni belgisi emasmi? Musa alayhissalom qaytib kelib, qavmini fitnaga uchraganligini ko'rgandan keyin akasi Xorinni soqolidan sochini ushlab sudrashni boshladi. Musa alayhisalom tabiatan qattiq qo'l odam edi. Xorin bo'lsa yumshoqroq edi. O'shuning uchun Banu Isroil Xorinni ko'proq yaxshi ko'rishar edi. Qala ya Harun ma manaki idza ballu. E Harun qavmini adashganligini ko'rib, ularni to'xtatib qolmadingmi? Alla tattabi'ani afasoita amri. Ular zalokka boshlaganda meni oldimga tezlik bilan yetalab kelib, ularni qaytarmadingmi? Meni buyrug'imga osiy bo'ldingmi? Ukasini so'darib urayotganligini, hamma bu Banu Isroilning oldida bir azoblayotganligidan Harun alayhisalom aytdiki, "Onamni borasi" dedi. "Meni soqolimdan va boshimdan, sochimdan tortmagin." Agar men e'tibor berilishi o'tiga, agar men bo'zaki sig'inganlarda sizlar qolinglar, Bo'zakka sig'inmaganlar, meni orqamdan yuringlar. Sizlar adashdinglar. Moli adashmadi olib borsam, sen Banu isroilni o'rtasini ikkiga bo'lib qo'yibsan u. Sen malomat qilmasin deb turaverdim shularni ichida dedi. Hatto kufrga ketgan bo'lsa ham bo'linmasin deb tek qo'yaverdi. Birodarlar, nimalarni ustida bo'linib ketmayapti musulmonlar? Arzimagan fiqhiy masalalar ustida O'zi u tomonni ham, bu tomonni ham hujjati bor. Unisi ham, bunisi ham haq. Shundaymi? U haq bilan botil o'rtasida emas, far'iy masalalarda kelisha olmayapmiz. Namozda bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak. Bunday qilmaslik kerak, bunday qilish kerak. Birodarlar, hajga borganlar ko'rdinglar-a? Qo'lini umuman balamasdan shu yerda namoz o'qiydiganlar bor. Ixtilof qilmasdan yashasa ham bo'lar ekan u. Musulmonlarda birligiga qattiq ishora bor bu yerda. Fatasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu fihi Alloh Allohni dinini, Alloh taolada arqonini mahkam ushlanglar deb turib, Alloh ta o'zi ushlanglar degani yetar edi. Orqasidan bo'linmanglar deb qo'yapti. Bitta buyruq ikki marta takrorlanmayaptimi? Biz nimalar ustida kelisha olmay qolyapmiz, nimalar ustida tortishib ketyapmiz? Bitta masala ustida. Musulmonlar birlashishdi o'rniga din ustida bo'linib ketishyapti. Ya'ni musibat nimada? U ham haq, bu ham haq. U ham oyatda gapiryapti, bu ham oyatda gapiryapti. Lekin hech kim bir ikkinchisiga xo'p deb bo'lgisi kelmayapti. Xorun alayhisalom qavmi kufrga kirib ketgan bo'lsa ham, Musa kelib o'zi xalq qismida bo'linib turibdi. Ko'zimiz ochaylik. Bo'linib bo'lmaydi islomda. Akasini so'roq savol qilib bo'lgandan keyin Samiriyni chaqirib Musa alayhisalom aytdi: ma xotibuka ya Samiri, ey Samiri, nima ish qilib qo'yding?" dedi. Qavmni fitnalantirib qo'ysan u. Qana qilib unga ovoz kirgizding deganda aytaverdi Qola basurtu bima lam bih fa qabaztu qabzatan min athari rasul nabattu wa kadhalika sawwalat li nafsi. Boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'rdim. Rasulni izidan olib surtadim dedi. Rasul kim edi? Jibril alayhissalom edi. Mana shu narsani nafsim menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsim shu narsani menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsingizga quloq solingda, nafsizga nimalar yoqmaydi? Biram-biram narsalar yoqadi nafsizga. Endi o'sha biram-biram narsalarni tekshiringda shariat bilan. Xuddi shu narsani shariat nima qilgan bo'ladi? Qod aflaha man zakkaha va qod xoba man dassaha. Mana shu nafsini poylagan yutdi, nafsini ko'yga kirgan yutkizdi. Imtihon bitta. Shu nafsini sindirsa ham bo'ldi. Bo'lib ketadi hamma yo'q. Bitta imtihon. Nafsni sindir, Bu nima deyapti? Nafsim shu narsani chiroyli ko'rsatdi, shu ishni qilib qo'ydim dedi. Banu Isroil 9 ta mo'jizani Misrda ko'rdi. Dengizni ko'rdi 10 mo'jizani. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan sig'inyapti. Bu nima belgisi? Eshitdik va bo'yin sunmadik deyishdi. Kofirliklari sabab ko'ngillari faqat buzoqqa ibodat qilish bilan to'la. Yahudilar aytadi o'zlari, biz faqat do'zaxda 40 kun kuyamiz deydi. Nimaga? 40 kun bo'zaga sig'inib qo'yganligimiz uchun. Biz Allohning o'g'illarimiz deydi, boshqalar hayvon deydi. Alloh taolo nimaga Banu Isroilni qissasini Qur'ondagi eng katta qissalar qilib nozil qildi? Nimaga 70 tadan ko'proq o'rinda zikr qildi? Ularni holini ko'ringlar. Ularda qilgan ishlari yo'q, o'qigan ishlari oqibati qayerga olib borganligini ko'ringlar. Musulmonlar unaqa bo'lmanglar deyapti. Qala fadhhab fa innalaka fil hayati an taqula la misas. Yo'qol dedi. Endi hayotda sen menga temanglar, mendan uzoq bo'linglar deb o'tasan dedi. Unga moho kasali tegdi. Umrini oxirigacha odamlar unga yaqinlashmadi, undan qochdi, moho bo'lib o'lib ketdi. Bu dunyodagi jazo edi. Va innalaka mawaidan lan lan tuhlafahu wanzur ila ilahika allazi dalta alayha dalta alayha akifa lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfa. Endi sen sig'ingan ilohingni butingni qarab tur dedi. Biz kuydirib tashlaymiz va qolgan parchalarini dengizga uloqtiramiz dedi. Toki odamlar bunga nima qilmasin, qaytadan sig'inib qo'yishmasin. So'ngra Banu Isroilga qarab aytdi: "Innama ilahukumullohu allazi la ilaha illa huwa wasiya kulla shay'in ilma." Sizlarning parvardigoringlar har qanday narsani o'zi ilmi bilan qamrab olgan, yagona bo'lgan iloh dedi. وألقى الألواح وأخذ براس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني Harun alayhisalom ular bo'zakka silingan paytda qaytarmoqchi bo'lganda o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuncha aytayaptiki, qavm meni zaif qildi, o'ldirishlikka tayyor bo'ldi. Dushmanlarning oldida meni masxara qilmagin dedi ukasiga. Shunda Musa alayhisalom Samiriga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. Qala robbi g'firli va li akhi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Parvardigor meni va akamni kechirgin. Ikki kishini so'rayapti. Chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhisolamdan tashqari. Va bizni rahmatingga kirgizgin, albatta sen rahmlilarning rahimrog'isan. Innallazina ittahadu. So'ngra ana shu bo'zakka sig'inganlarga qaratib aytdi. Innallazina ittahadul ajla sayanaluhum ghadabun min robbihim va zillatun fil hayati dunya va kazalika najzi muftarin. Ammo ana shu bo'zakka sig'inganlarga dedi. Parvardigor tomonidan g'azab bo'ladi. Dunyo hayotida xorlik bo'ladi. Haddidan oshganlarni mana shunday jazolaymiz Alloh taolo. Ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم valabbolin g'oyril mag'zubi degani seni g'azabingga yo'liqqan degani mana shu yahudiylarda tushunamiz shuncha mo'jizani ko'rib turib bo'zakka sig'inganda alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi bu g'azab qiyomatgacha turadi valabbolin kim u bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi ikkalasi ham jahannamda Yahudiylarning ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq chunki haqni ko'rib turib inkor qildi ular buzoqni kuydirib dengizga uloqtirishgandan keyin Banu Isroil kelib biz xato qilibmiz. Biz tavba qilishni xohlaymiz. E Musa tavba qilishlikka bir shart bormi? deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qolganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishni xohlagan kimsalar bo'lsa, Agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bariikum. O'zingizlarni o'ldiringlar dedi. Mana shuni o'zi dunyodagi xorligidir. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi o'zini o'zi xor qilishligi hisoblanardi. Allohning g'azabi bo'lsa sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligi deb buyruqni kelishligi ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozni buzib o'tni o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimillab bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa, tura olmaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni burishlikka, buzishlikka. Bolangiz o'malab Termizdagi Qanashoga ketayotganda namozni buz Allohda haqqi namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zini haqqini kechib, borib bolangni to'xtatib qo'yur deyapti. Lekin bularda nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shunday xorlikka loyiq xalq edi. Haqiqatan bir qanchalari turdida sharchaq o'zini o'ldirdi. Ana shularda Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi, lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotda, dunyoda yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atdan havoli bor birodarlar. Alal haya bo'lsa aliflom bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi aliflomsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot. Xor hayotmi, aziz hayotmi, farqi yo'q, yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joyi jahannam bo'ladi. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم albatta ma'siyatni qilib qo'yib keyin tavba qilgan kimsalar iymon keltirgan kishilar Alloh taolo bularning tavbasini qabul qildi ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون Musa alayhisalom g'azabidan tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan, Banu Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrot olib keldi. O'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib, endi bu lavhalarda Alloh taoloning buyrug'i bor. Bu lavhalarda Tavrot bor. Bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Banu Isroil nima qildi deysiz? 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin o'qchi dedi. O'qchi dedi. Yoqsa olamiz. Yoqmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitaylik javob. Yoqsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib, uni nimaligini bilmasdan turib qabul qilib olamiz? Bu kofirlarning so'zi edi. Xudu ma ataynakum biquwa. Ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan mahkam ushlanglar. Yana bir marta boshlarga balo kelmaydi. Shunda Alloh taoloni bu buyrug'iga o'jarlik qilishganida Alloh taolo yana bitta mo'jizasini zohir qildi. Mana shunga tortishib turgan paytda iz nataqnal jabal tog'da Alloh taolo ana shularning yonida turgan katta tog'ni ko'tardi. Havoda tog' uchib keldi. Ana shu 600 ming yahud ustiga bulutda kelib turdi. Shunda Alloh taolo aytdi: va iz ahadna minna mithaqan وإذ أخذنا منا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الأجل بكفرهم ustiga ana shu bulutdek ko'rinib turgan tog' kelgan paytda ularni boshligi aniq bo'lib turgan paytda shunda aytishdi eshitdik itoat qildik deydi faqat tahdiddan keyin boshiga o'lim kelgandan keyin yana boya aytgandek shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi işte. itoat qilishligi uchun emas. Qara davomida ko'ramiz hissani. Itoat qilmaydi bo'ladi birortasi ham. Va'dani, misoqni faqat shundan keyingina berishdi. Misoqni ma'nosi shuki, endi buni bu yog'iga odammi, Tavrotdanmi qanaqa buyruq kelishidan qat'i nazar Banu Isroil so'zsiz itoat qilishi kerak bo'ldi. Shunga Banu Isroil rozi bo'ldi. Ine tog' borib joyiga tushdi. Nechta bo'ldi mo'jiza? 11 ta bo'ldi. bitta emas, ikkita emas, 11 ta bo'ldi. Bir qimirlab olsak, uyqular yozilib ketadi. Musa alayhisalom ana shu bo'zakka sig'inib qo'yganligi uchun Allohdan uzr so'rashlikka qavmidan 70 kishini Allohning huzuriga borib kechirim so'rayotgan paytda sherik bo'lishga tanlov oldi. Bu 70 kishi, bu 70 kishi bo'zakka sig'inmay turgan yaxshilar edi. 70 tasini tanladi erkaklaridan, yana 4 tog'iga nechinchi marta bordi? 3-chi marta qaytib bordi. Toqqa ko'tarilayotgan paytida tog' qattiq titradi. Chunki Alloh taolo bular bo'zakka sig'inganligidan qattiq g'azabda edi. Tavrotni qabul qilinglar deganda tog'ni ko'targuchi qabul qilmaganiga g'azabda edi. Shuning uchun Alloh taolo g'azabi bo'ldi, toq titradi, ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, buzukka sig'indi, sig'inganlar o'ldirib qo'ysang bo'lardi-yu. O'ldirmoqchi bo'lsang, men ular ishiga borib, bu yoqqa kelmasdan turib o'ldirib qo'ysang ham bo'lardi-yu. Biz ishimizdagi ahmoqlarimiz qilgan ishni deb hammamizni halokatga uchratasanmi? Parvardigor, sen kechiruvchilarning eng yaxshisisan. Parvardigor bizga mana shu dunyoda yaxshilikni yozgin. inna hudna ilayk. Hudna degani sen tomonga yurdik. Sen tomondagi to'g'ri yo'lga yurdik. Shuning uchun Yahudi deyiladi ular. Ya'ni Yahudi degani to'g'ri yo'lga yuradigan degani asli. Hidoyat degan so'z bor uni masdar asli. Alloh taolo javob berdi. Qala azabi usibu bihi man asha va rahmati vasiyat kulli shay. azobim bilan xohlagan bandam azoblayman va rahmatim hamma narsani qamrab oldi. Ya'ni hamma narsaga meni rahmatim bo'ladi deganda shu oyatda iblis umidvor bo'lib ketgan ekan. Allohning rahmati hamma narsaga yetadimi? Men ham Allohning narsalaridan bittasiman. Menga ham Allohning rahmati deganda oyatda davomi tushdi. Fasaktubu halillazina yattaqun va yu'tuna zakata vallazina hum biayatina yu'minun. Kimga yozib qo'yman u rahmatini? Allohdan qo'rqqan, zakot bergan, va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deganda shayton noumid bo'ldi. Bunda yahudlar bilan nasoralar umidvor bo'ldi. Ha, biz ham zakot beramiz, biz ham namoz o'qiymiz, ollohni ba'zi oyatlarini nima qilamiz? Qabul qilamiz degan ulardan isklyuchat qilib qo'ydi Alloh taolo oyati davomida. Nima dedi? Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal yajidunahu maktuban indahum fit-tavroti val injil Bu rahmatdan shaytonni umid qildi, Yahud bilan Nasoralar umidvor qoldi. Ularda ham surdi. Kim yozib qo'yaman dedi? Savodsiz bo'lgan payg'ambarga iymon keltiradiganlarga beraman bu rahmatimni dedi. Rahmat hammaga deb turib, shaytonni surdi, Yahudi Nasroniy surdi. Allohning rahmati faqat ummati Muhammadga bo'ladi, birodarlar. Allohga hamd va sano bo'lsin, payg'ambarimizga ummat qilib yaratgan Alloh taologa. Shuning uchun havas qilganda payg'ambarlar Muhammad qiyomat kunida bir ummat bo'ladiki, ularni peshanalaridan, qo'llaridan shu nur chiqib turadi, tahorat a'zolaridan. Xuddi ana shu otni to'rtta oyog'i oq bo'ladimi? Peshanasi qoshqasi bilan. Shunda yuzidan nur yo'l chiqib turganda, bu ummatni hammasi payg'ambar shaklida boshqalar qarab tomosha qilib havas qilib turadi deyiladi. Vaholanki oddi bitta namozxon bo'ladi. Shunda so'raganda zilzila to'xtadi. 70 ta ana shu bo'zakka sig'inmay turgan yahudiy yaxshisi qo'shtirnoq ichidagi toqqa ko'tarilishdi. Tog'ni bir qora bulut qopladi, hech narsa ko'rinmay qoldi. Shunda Alloh taologa Musa alayhissalom yolvordi, qavmini qilgan gunohidan kechirim so'radi. Alloh taolo uzrini qabul qildi. 70 ta odam ham eshitdi buni. Nechinchi mo'jiza bo'lyapti? Bulut tarqadi. Musa alayhissalom Alloh huzurimizni qabul qildi, eshitdinglar. Yuringlar endi Banu Isroil deganda 70 ta eslik Fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Alloha jahratan. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'ramiz deding-ku. Alloh bilan uchrashamiz degandik-ku. Biz Allohni ko'rganimiz yo'q. Hozir biz qavmimizga qaytib borsak, Allohni ko'rdinglarmi desa, yo eshitdik deymizmi? Yo biz Allohni ko'rdik, Musa rost gapiribdi deb tasdiqlash uchun ko'rishimiz kerak. Senga hech qachon iymon keltirmaymiz, to Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Ya'ni nimaga bu Banu Isroil qissasi buni katta bayon qilyapti? Ko'rib qo'yaylik bo'ladi kimligini. O'zlarini millatidan bo'lgan, Yahudi millatidan bo'lgan Musa alayhisalomga dengizdan yorib olib chiqib ketgan, Misrdagi xorlikdan olib chiqib ketgan payg'ambariga qilayotgan muomala shu bo'lgandan keyin boshqalar haqida gapirishlikda hojati yo'q. Mu'minlarga adovat jihatidan eng qattig'i yahudiylar va shirk keltirganlar dedi Alloh taolo Qur'onda. Shunda Musa alayhisalom qavmini bu so'zdan qaytardi. Ey qavm, men Allohdan Allohni ko'rishingizni so'raganimda toqqa nurini tushirganda titilib ketdi. Bu gaplardan qaytinglar dedi, lekin lan nu'mina. Hech qachon senga hargiz iymon keltirmaymiz Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Shunda yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Fa ahadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar dedi. Chaqmoq urdi, 70 tasini o'ldirdi. 70 ta odam o'ldi. Musa alayhisalom yolg'iz qoldi. Yana Alloh yig'lashni boshladi. Parvardigor, ha bular yaxshilar edi-yu. Ha bularni o'ldirib qo'ysang, Banu Surobodga qaytib borsam, ana 70 ta odam qani desa, ha ular Alloh ularni o'ldirdi desam, ha u yaxshilarimizni o'ldiribdi, bizning holimiz nima bo'ladi deyshadi-yu. Parvardigor, Parvardigor duo qilaverdi, Alloh taolo yana bitta mo'jizasini berdi. 70 tasini tiriltirdi Alloh taolo. Nechinchi mo'jiza bo'ldi bu? ثُمَّ بَعَتْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Körüptür deyler. Biriler öyle tirileyken iler, ikinciyle körüptür deyler. Mana endi aytasizda, shuncha mo'jizani ko'rgani ma'riyu narigilar mana 70 tasi endi so'zsiz itoat Ona kerak deysiz. Unaqa bo'lmadi. Mo'jiza ketidan fayda. Çünkü Shuncha odamni ko'rgandan keyin ham fisq, fujurni qavm cho'qqisida. Mo'jizani bir eslab qo'yamiz. aso ilonga aylangan. Qo'l oppoqni chiqargan. Qurg'oqchilik yillari, mevalarni qurishi, suv yo'q bo'lishligi, mevalarni qurishi, to'fon, chigitga, bit, baqa, qon, dengiz yorilishi, tog'ni uchishi, tog'ni titrashi, ovozni eshishi, o'lib tirilishlari 14 ta 15 ta mo'jiza sanalyapti. Sen ham bir o'sha masalani eshitganingda namozga kirib ketganini bilmay qolarding. Demaylar. Chunki namozga kirib ketishlik Alloh taolo izn bergandan keyin bo'ladi. Siz u namoz o'qimayotgan odamni u o'zini ixtiyori bilan namoz o'qimay yuryapti demangiz, demang. Chunki Alloh uni namoz o'qishlikni xohlamayapti. Chunki u Robbisiga intilishni xohlamayapti. Qo'lini cho'zmayapti Allohga. A bersa qilaman bir kun deyapti. Birodarlar, suv kerak bo'lsa boramiz, araqqa tumshug'imizga egib. Shunday emasmi? Suv kelmaydi biz oldimizga. Bizga kerak bo'lsa boramiz. Bu hidoyat ko'chada qolgan, bu namoz haliga bekarchilarni qiladigan ish emas. Alloh yaxshi ko'rib tanlab olgan bandalarga beradi buni. Tushuninglar shu narsani. La an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku. Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhisalom 70 kishini boshlab Banu Isroil oldiga keldi. va Alloh taolo Banu Isroilga Iliyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Iliyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Iliyo ana shu davrda mintaqani poytaxt hisoblangan. Kim Iliyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Iliyo shahrida nohotib jissolari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Iliyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. qo'rg'onlarni bekitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhisalom Ilyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi, hujum qilinglar dedi. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib tirilgan 70 ta ablaqda bittasi itoat qilmadi. Aytishi yo'q dedi. Biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz, biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa deyishgan edi. Lekin ahdga xilof bo'layotganligini ko'ryapmiz. Axir sizlar menga va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysanglar, Alloh taolo narigilarni qalbiga qo'rquv solib qo'ygan. Chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shaharni yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Madomiki ular o'sha ekanmi, biz kirmaymiz u dedi. Bu o'rinda Musa va Harun alayhisalomdan birorta tashqari kishi haqda turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Ey Musa, modomiki ular o'sha ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz mana o'tirib turamiz dedi. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylabroq gapiramiz. Hozirgi kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan kabi bir ishxonani rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh taoloda tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambarga aytayapti, "Bor, sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz? O'tirib turamiz bu yerda." Endi Banu Isroilni Musoga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhisolamning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurashda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan edi 314 ta odam bilan. Quraysh nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgan chiqqanda xolos. Lekin nariyadan urushgani tayyor Qurayshga uchrab ro'bora keldi. Shunda payg'ambarimiz so'radi: "Ashir alayhi ayyuhannas. Nima qilamiz?" dedi. Bir qancha sahobalar Abu Bakr turdi, Hazrat Umar turdi, bir qancha sahobalar turib urushamiz deydi. Shularni qatorida Miqdod roziyallohu anhu gapini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar iloji bo'lganida deydi, o'zimizni tilga o'girsak, dunyodagi hamma narsani bir og'iz so'zga almashtirardim deydi. Shunday o'rinda, shunday chiroyli gapni gapirdiki, butun dunyo meni cho'ntagimda bo'lsa, shuni berardim, shu so'z meniki bo'lishi uchun deydi. Nima dedi? Ashiru alayhi yuhannas. Odamlar nima qilay, maslahat beringlar deganda turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Biz sizga Banu Isroil Musoga, ey Muso bor, Robbim bilan sen urushaver, ma'da o'tirib turamiz" deganda gapni gapirmaymiz. Biz sizga aytamiz, "Ya Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz jang qiling, albatta biz sizlar bilan birga bo'lamiz" deymiz dedi. Ya'ni musulmonlarning birinchi g'azoti shu edi. Yahudlarda shuncha mo'jiza ko'rgandan keyingi payg'ambar aytgan gapini ko'ring-ku, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda sahobalarga aytgan, sahobalarda payg'ambarimiz aytgan so'zini ko'ring. Shuncha Alloh taolay aytmadimi? Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka bir yo'lda qaytarsin degan oyatni davomini o'qisak, birodarlar, davomida keladi. O'sha ummat yaxshisi bo'ldinglar degan o'sha paytda bo'lgan ummat. Hozir emas u faqat. Tushunarlimi? Oyatni bir qismini o'rganib turib, keyingisini tashlab olsak, to'g'ri xulosa qila olmay qolamiz. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin deyotganda, o'sha kuni olimlar qolgan tashlab qo'yib eshitaylikda. O'sha davrda o'zida bo'lgan shu ummat. Keyin ham bo'ladi inshaalloh. Sahobalar mana shuni olib keta turishdi. Qala robbi amliku illa nafsi akhi. Parvardigor men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsaga ega emasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil birinchi marta qavmini duo ibodat qildi. Parvardigor bizni bilan fosiq qavm o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hech kim bunchalik muddat bilan balolanmagan edi, katta muddat bilan. Qala fa innaha muharramatun alayhim arba'ina sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikka bosh tortishganligi uchun, mana shuncha mo'jizadan keyin ham payg'ambarga ozib bo'lganligi uchun sizlar uchun yozib qo'yilgan mana shu shahar 40 yilga harom, 40 yil sargardon bo'lib yurasizlar yer yuzida dedi. Baytul Maqdisni, Quddusni yozib qo'ygan bo'lsa ham, itoatsizlik uchun Alloh taolo tortib qo'ydi. Demak, bizga tevadan bir narsa yozilgan bo'lsa, rizqimizni katta bo'lishini Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, osiyligimiz sarvli to'xtab qolar ekan. Mana bundan xulosa olsak bo'ladi. Sizlardagi yozib qo'yganman desa, olinglar desa olmayapti. Demak, inson osiy bo'lish bilan o'ziga kelayotgan ne'matlar to'sadi. Toatda bo'lishligi bilan o'ziga kelayotgan balolarni to'sadi. 40 yil orasida qayerda bo'ladi ular? Yer yuzida sargardon bo'lib yurishadi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishni xolamadi, azoblashlikni, ularga ta'zirni berishni xoladi. Musa alayhisalom kirishni xolamaysizlarmi dedi? Qaytinglar orqaga dedi. Orqaga qaytishdi. Yo'l yo'qotib qo'yishdi. orqadagi birinchi oxirida uchragan shaharga qaytib topisha olmadi. E sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshlaymanda boshqa yo'l bosh tushdi. Aylandi 3-4 kun yuradi, yana boshlagan joyga kelib qoladi. Nechchi kun aylanib yursam ana shu yo'ldan chiqisha olmadi. Bu Alloh taoloning bergan ibtilosi edi. Bu 40 yil ichida qirilib ketishi kerak edi, chunki cho'lda yurdilar. Lekin Alloh taolo yana mo'jiza berdi. 40 yil ularni ustini soya qilib yurgan bulut yurdi ustida. Mo'jizam bu ham. Xo'p, 40 yilda ular chanqashganida, suv ichish edi. nima qildi Alloh taolo? Va izsiz qavmosa qavmahu. Qavmi Allohdan suv so'raganda Musa alayhisolamga aytdi: "Udulana robbaka." Parvardigoringa duo qil, Robbingga duo qil, Robbimizga emas. Robbingga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhisolam. 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtar edi, olib yerga qo'yishiga buloq bo'lib 12 ta kuzatilib chiqar edi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbob deyiladi mana. Yaqub alayhisalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Har bitta qabila o'zini olgan suvini bildi aniq. Mo'jizam. 40 yil ichida nimani ichdi ular? Alloh taolo ularga kuniga 3 mahal taomni tushirib turdi. Subhanalloh. bedana yog'ilib turdi. Ovqatlanadigan payti bo'lganda osmondan bir to'p bedana uchib kelardi, ularni oyoqlan tagida turib qochmas edi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manda tushirdi. Man bu ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodirdi bir lahzada bo'ladi yo'qib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishidan ular bosh tortdi. Mana shu 40 yillik sargardonlikning ichida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda ana shularda davom etkazamiz. Bu ana shu sigir voqeasi, bu Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomda bo'lgan uchrashuv voqeasi. Bu aytilgan mavzulardan xulosa olishni o'rganaylik birodarlar. Bu payg'ambarlar qissasidan olinadigan eng katta xulosamiz bitta. Xulosalar ko'p. Asosiysi bitta. Hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Bergan ne'matini Alloh taolo shukrini kutadi. Shukrini ado qilsa ko'paytirib beradi, shukrini ado qilmasa Alloh taolo tortib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo ishgan mo'jizalarimizga amal qilishga nasib qilsin. Alloh taoloning manhajdan uzoqlashib yashashlikka Alloh taolo o'zi bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.